son celeste como Power. Si viene tu tío hacemos runaway. Llego me reciben con un tanker Te tocamos la puerta como un Halloween. Ah. La ciudad es mía como en el Sim City. No juego con la plata y ella no fuck with it. sin cana cama, por favor. No coman en mi cama, no, no, no. Tu guacha me tirotea como un Max Payne Nos vamos para la y de su culo tomo un pase La noche está en pañales, puta, mientras que los bumpers Siempre estoy en su vida yo soy como un racer, uh. la fama mala como la de Hernán. Estamos con los pintas fumando en Pakistán, lo dejo sin comer, puta como en Ramadán. Llegaron los de thriller, rap, pam, pam, pam, Llegó César Milano, a estos perros le doy clase, yo te hilar de en el country o en el case. Ando contra mutantes que no saben lo que hacen, te sin el guase, Riquelme con el pase. Mi como los Avengers montado en un arranje pinchando como el dengue con rango de cantante. Me dicen el pirata, yo tengo mis tripulantes Palama misma sucia, una trompa de elefante. El Dilon el mes atrás fuman creepy a los City. Con la nota en el cielo somos feos y estamos pretty. Mezclando el faisán con la canica miti miti. A lo virado le freno con many men como fiti. Metemos todos los tiros en el aro como un Laker. Rompemos tazas jolas, hacemos un cambio de aceite. Mi primer jano en la mano lo tuve a los 20 y si a los 30 no hay de mil y yo me exploto la frente. Brr. eso su un celeste como Power. Si viene tu tía hacemos runaway. Llego me reciben con un tanque. Te tocamos la puerta como Halloween. Manos en celeste como Power. Si vienen tus tíos hacemos runaway. Llego me reciben con un tanque. Te tocamos la puerta como Halloween. Eh, eh mesa, amigo, eh. pasame pásame la cartera, ah. que tengo los lentes ahí. Estamos activos, <laughs> estamos fuera, volando en la carretera. Pa' los perros tengo hueso directo para la perrera.